na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsila yani bimaana wewe unamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unamfuata Allah subhanahu wa ta'ala kwa undani kusikia jumlatan wa tafsila ni kwa undani kwa nje na ndani wahajru almasiyati kadhalik na vile vile kuhama madhambi ama maasi yoyote hiyo ni al-istiqama الانحراف اما انحراف لمين هو الميل والعدول عن الطاعه الى المعصيه وعن السنه الى البدعه انحراف كوانغاميا ني هو الميل نمت كلاليا ها والعدول عن الطاعه نكتوكا كاتيكا كمتي Allah subhanahu وتعالى ta'ala mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al kuelekea kwa maasi yani maana mtu anatoka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na anaelekea kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile anatoka kumtii mtume Muhammad الله عليه وسلم na anaenda kumuasi nani mtume Muhammad الله عليه وسلم huko ndo kuangamia eh ndo hapa ndo shekha akasema ani sunna ila al-bid'ah na vile vile kutoka kwa sunna kuelekea kwa nini kwa bid'a kwa uzushi mtu alikuwa katika sunna mashallah ameshika msimamo kisha katika nini katika bid'a ndio al-inhiraf ndio kuangamia na sababu ya kwanza ambayo inasababisha vijana kuwa na msimamo wujud al-hasana fi hijrin man ya'ishuna tahta ri'ayatihi min abin wa ummin أو من يقوم مقامهما بالتربية والرعاية الحسية والمعنوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث أخرجه البخاري ومسلم كبتكانا كيجيزو كزوري في حجر من يعيشون katika nyumba ambao wao wanaishi eh katika nyumba ambao unafanya nini ambao wao vijana wanaishi tahta riayatihi chini ya maangalizi yao min abin katika baba wa ummin na mama au man yaqumu maqamahuma ama yoyote ambao anasimama katika sehemu hiyo bitarbia katika kuwapa nini kuwapa malezi wa riaya ya na maangalizi ya kihisia wal maanawiya na maangalizi ya ndani ama kimaana liqauli nabii nabi sallallahu alayhi kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu mauludun kila yote ambaye anaizaliwa kullu mauludin yote ambaye anazaliwa yuladu ala alfitra anazaliwa katika nini katika uislamu alfitra huwa alislam anazaliwa katika nini katika uislamu fa abawahu wazazi wake wawili yuhawidani wanamuingiza huyo mtoto katika uyahudi katika dini ya kiyahudi au yunasiranihi ama wao wanamuingiza huyu mtoto katika dini ya unasara ukristo au yumajisanihi ama wao wazazi wawili hawa wanamuingiza huyu kijana ama huyu mtoto katika dini ya kuabudu moto ambayo ni dini ya majusi hiyo ni katika jambo la kwanza ambalo linasababisha kijana kuwa na msimamo naam jambo la pili نظافه المنزل من وسائل الزيغ والانحراف بشتى صورها وكافه انواعها مما لا يخفى على العقلاء العارفين في هذا الزمان kusafisha nyumba min wasail zayg katika mambo yote ambayo yanasababisha mtu kupotea wal inhiraf na kuangamia bishatta suwariha katika picha zake zote na katika namna zake zote wakafati anwa'iha na vipengele vyote vipengele aina yote mimma la yafa 'ala al-uqala ambaye haifichiki kwa wale ambao wanaona akili al fi hadha zaman wala ambao wanaojua katika zama zetu hizi tulizo nazo hiyo ya pili ya tatu ambayo inasababisha kijana kuwa na msimamo اهتمام منسوبي التربية والتعليم بالشباب ممثلة في الإدارات العامة ثم الإدارات الخاصة وذلك لأن الإدارات العامة يتعين عليها بذل الجهد في اختيار في اختيار مديري المدارس على اختلاف مستوياتها ذكورا وإناثا vile vile kuchukulia umuhimu wala ambao wanahusika na malezi wa bishabab na wala ambao wanahusika kufundisha vijana mumathila fil idarat al'am katika idara ambazo zinazojulikana thumma idarat al kisha idara za private za khasa wadhālika anasema na kwa hiyo lianna al-idarat al-'amma yata'ayyanu 'alayha badhlu al-juhd hizi idara hizi kubwa kubwa hizi inawalazimu wao badhulul juhudi kufanya bidii na juhudi fi ikhtiyari mudiri almadrasa kutaja kufanya nini mudiri almadaris kuchagua kwao mahama mudiri mahadmasa viongozi wa, ma, wa, wa madaris ala ikhtilaf mustawayati katika level tofauti tofauti katika misingi tofauti tofauti dhukuran wa inatha wao ni wa kiume na wa kike wa ukalaiha na wala ambao wanawakilishwa huko wa murshidi tulabiha na wala ambao wanafanywa wanaelekeza wanafunzi wakafati asatidatiha na vile vile wanafunzi jua kuwa mwanafunzi umwiga mwalimu mwalimu anapofundisha klasini huyu mwanafunzi mwiga nani huyu mwalimu anayemfundisha ikiwa mwalimu ni mzuri ule kijana atakuwa mzuri na ikiwa ule mwalimu ni mbaya kijana ajue atafanya nini atakuwa mbaya ndio hapa akasema Sheikh iz inna hadhihi almuhimma hiya muhimmatu hadha as-sinf min nas asema na kwa hivyo inna hadhihi almuhimma anasema hakika jambo hili hiya muhimmatu hadha as-sinf nas hii jambo hili linafanya linahusu hawa watu hawa walimu wala tabra dhimamuhum illa bibadhli aljuhdi wala wao hawezi wakajivua kwa dhima hiyo hawezi wakajivua kwa majukumu hayo illa bibadhli aljuhdi isipokuwa wao wafanye bidii na muhanga watoe juhudi fi husni alikhtiyar wao wakioana wafalme wao wanakuwa wazuri kwa kuchagua si kila mtu unayemwona unamleta ndio maana manhaju salaf si kila mmoja anaipenda kwa sababu manhaju salaf huwa manhaju alhaq ndio manhaji ya sawa lazima itamchuja itamtoa lazima hiyo kwa sababu itafika mara anaona hii hendani na mimi anaona hata niwache hii kwa sababu manhaju salaf na hawa sasa fi husn al-ikhtiyar katika uzuri wa kufanya kuchagua mimma tahmil kalimat al-ikhtiyar min ma'na bila ambavyo linabobeba hii neno la kuchagua katika maana yake ya sawa vile vile ya wa amma al-idarat al-khassa idara za khassa hizi private وهي المباشره في التعليم ni mtu kufanya nini mtu kuelekea moja kwa moja kufundisha fa innahu yata'ayyanu 'alayha an tashama ishaman fa'ila fi mutaba'ati al-mudarris wa tawjihihi min kasbin wa takrimihi in ahsana hasa vile vile fa innahu yata'ayyanu 'alayha anasema inawajibu inawajibu kwa huyu an tashama ishaman fa'ilan na alifanye ajitolee fi mutaba'ati almudarrisi kumfatilizia huyo mwalimu huyo anafundisha nini manhaji yake ni gani anafundisha nini yeye mutaba'ati almudarris lazima ujue ha lazima ujue inna hadha alilm din fanzuru amman taakhuduna dinakum hi ilmu ni dini angalau nasikwa kwa nani si kila mmoja anayesimama anafundishwa anachukua ibn sirin rahimahullah anasema nini inna hadha alilm din hii elimu ni dini fandhuru angalieni amma taakhuduna dinakum dini yenu hii mnachukua kwa nani sasa mashaka ni wengi je kila mmoja atachukua kwake la lazima wachague uulize je ule vipi manhaji yake vipi iko sawa kama manhaji iko sawa kaa kwake kama manhaji iko sawa usikae eh ndo katika muhadhara uliopita katika juma iliyopita Jumamosi tulizungumza katika hadithi du'atun ala abwab jahannam walinganizi katika milango ya wapi ya motoni man ajabahum ilayya qadhafuhu fiha ule ambaye atawajibu wao nafanya namrusha huko ndo hawa walinganizi wa wapi wa motoni walinganizi ambao wao ma ulimu bi talabil ilmi hawakujulikana kwa wao kutafuta elimu unakuta yeye kwa mimbari moja kwa moja umuulize umesoma wapi madarasa inda ya sheikh ukimuuliza umesoma kwa nani yeye hana shekhe ni mwenyewe tayari shekha nafsa alijali yeye mwenyewe ndio shekhe ukimuuliza shekhe wako ni nani hana shekhe yeye hana nani hana shekhe ukimuuliza nani umesoma kwa nani anakuambia bwana mimi nimesoma mwenyewe ndio Sheikh Islam bin Taymi anasema Manjala eh manjala kitabahu sheikhahu eh ule ambaye atajalia kuwa shekhe ni kitabu chake فخطأه أكثر من sawabihi fakhatahu makosa yake ni mengi kufanya ni kupata kwake kwa sababu shekhi wake kitabu chake yeye mwenyewe hana shekhi sasa nani ambaye atamkosoa yeye ni hana shekhi ndo hapo shekhi akasema wa takrimihi in ahsana naam kirimu faili kama itapendekeza wa tambihihi in qasura au in qassara na vile vile kumpata nabahi kumkumbusha atakupata nini atapokosea namkumbusha ambaye shekho umetaja hadithi hii hadithi ni dhaifu si sawa hii si nini si sawa ama mashekha ambao wamepinda unapompelekea risala ya alim unakwambia la usisome hiyo kwa sababu utajua haki utamwacha sasa nakwambia usifanye nini usisome nakwambia hizo hizo ni risala ambazo zimepita na wakati kwa sababu yukhalifu almanhaj alladhi huwa fi ila manhaji yeye ameshika inakhalifu ile risala unayompatia yeye anakuambia usifanye nini usisome vile vile anasema iftirah tanhiyatihi in, in, in amala mala fi tadris in huwa ahmala kama mathalan katika kufundisha ana uvivu au yeye ana upungufu fulani katika kufundishwa na nini wewe una unakonja kumpatia tanabahi unamkumbusha anasema au fuqidat minhu alqudwa alhasana wa ru'yat minhu alqudwa sayyi'a lianna min hadha sha'nihi la yuslihu an yakuna murabbiyan shaka anasema au ikakosekana kwake alqudwa alhasana kiajezo kizuri hana kizazi kizuri watu wamwiji yeye wa minhu alqudwa sayyi'a ikaonekana kwa yeye kuwa yeye ana kiegezo kibaya ana kiegezo nini kizuri kwa sababu muallimun murabbi yuko wazi kwa, kama mambo yote hana kujificha ficha huku na huku lianna hadha min sha'nihi la yusrihu an yakuna murabbi asema ikiwa hii ndo hali yake hadha min sha'nihi ikiwa ni hali yake hii la yuslihia hawezi kuwa nini hawezi kupatia watu tarbia wala asuru kufanya kufundisha watu hiyo ni yani naam ya tano salahul manhaj kuongoka kwa nini kwa njia anayoshika La المنهج ma yataallaq bil mawadi ad الدينيه sana sana inapoambatana katika mambo ya kidini walughawia na mambo ya kilugha watarikhia na mambo ya tarehe mambo ya sira لما لهذه المواد من التأثير العجيب في صفاء العقول وصقلها وصلاح القلوب وحياتها أسمى لما لهذه المواد أسمى katika mada hizi minastaathiri katika fani kuathiri alajib kuathiri ambao ambao unafanya kuna shangaza fi safa'il uqul katika kusafisha akili wasaqliha wa salahi alqulubi wa hayatiha na vile vile kufanya nini kusuluhisha na kutengeneza imoyo wa hayati na kuipa uhai wadhālika na kwa hivyo idha ufiqa almudarris litadhkiri shabab birabti al-amali bil-ilmi azama na kwa hivyo idha ufiqa al-mudarris huu mwalimu yeye atapoafikishwa yeye litadhkiri shabab kufanya nini kukumbusha vijana birabti al-amali bil-ilmi eh kushikanisha ama kufunganisha elimu na amali ya kuwa unaposema ilmu hii uifanyie kazi ونصوم unasoma ilmu العلم ilmu wa ta'malu bihi hii elimu unafanya wewe unaisoma kisha unaifanyia kazi si unaiacha إذ إن ذلك هو طريق المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا الأمر صلاح المنهج أسمى قويبه إن ذلك نسمى قويبه هو طريق المنعم عليه hiyo ni njia kwa wale ambao walioneemeshwa mina nabii katika mitume jua kwa ile njia unashike ni njia mitume salatu wasallam pili wasiddiqin waliofanya wanaosema ukweli washuhada na mashahidi wasalihin na watu wema wa hadha al-amr anasema na jambo hilo salahul manhaji ni nini ni kwa nini kwa njia unaoshika min ikhtisas alqaimin ala wadhi almanahij fiha wa fi mulaamatiha lilmustawayat almukhtalifa Nasema kwa hivyo min ikhtisas hii inafanya nini hii inawahusu kina nani wala ambao wanasimamia hiyo na kuweka manahiji hizo masomo hayo wanadhuru fiha na kuangalia Kwa sababu wewe unaposoma kitabu ukiangalia je, muallifu wake yuko vipi? Aliandika kitabu hali yake yuko sawa? Angalia hali ya yule ambaye aliandika hicho kitabu kisha unasoma kitabu. Si yako unachukua kitabu unasoma, makosa. Angalia kitabu unachosoma yule muallifu yuko vipi? Yule shekha unamsikiza je, yuko vipi? Yuko sawa? Kisha unokae kae chini umsikize sasa. Sio unaangalia ufasaha wa mtu. Ufasaha usikudanganya, ufasaha si kitu siona mtu ana ufasaha ufasaha sio kitu elimu na maana aliyeshika nao je iko vipi wanadhuru pia wa fi mulaamatiha lilmustawayat na vile ambavyo inaambatana na nini na mustawayat hizi almukhtalifa na mafana ambao zinakhtalifiana na zinatofautiana vile vile ya sita katika sababu ambazo zinasababisha vijana kuwa na msimamo tarabutu almujtama بحيث يكون كل فرد من افراد عقلائه مسهما في رعايه الشباب بقدر استطاعته مبتدئا باسرته امتثالا لقوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين يا كwanza ترابط المجتمع نكشكمانا او كوا كيموجا المجتمع مزينغارا مزينغارا فاين ياوي pamoja bihaidhi yakunu kullu fardi iwe katika kila mmoja min afradi uqalaihi katika kila yule ambaye Allah amemruzuku akili musahiman au musliman fi riayati shabab yeye ana kipawa mbele ako mstari wa mbele fi riayati shabab kuwafanya kuwalea vijana ha eh? malezi vijana nini malezi fi riayat shabab biqadri istitaati namna anavyoweza anajitolea kufanya kuwalea vijana namna anavyoweza mubtadi amr usrati anaanza na familia yake mwanzo familia yako simame imtidara liqawli ta'ala kufatilizia kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ama kutilia mkazo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ama kuifuata kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa andhir asiratakal aqrabin waone watu wako walio karibu wataasiyan bi fi'li rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam na vile vile kuiga eh na kushika matendo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam haythu badaa bidawati bidawati ashiratihi bila mabale fanini alivyoanza kulingania watu wake wa karibu watu wa familia yake thumma ammat da'watahu jullu dunya kariyah almursala kisha da'watu yake mtume sallam ikafanya nini ikawa yenye kuenea katika dunia nzima hii kama vile ambavyo nini upepo umrejawi dhalika ila abnai ikhwanihi fi mujtami'ihi na vile vile kuvuka mpaka na kuelekea katika nini katika watoto ndugu zake fi mujtami'ihi katika mazingara yake yahutuhum binashihi alikuwa anafanya yeye alikuwa akizunguka akiwafanya nini akawapatia nini nasaha na ukumbusho ويتحفهم بتوجيهه إن كان ممن يملك ذلك أو يوغر إلى الآخرين عندما يستدعي ذلك إلى التنبيه kisha vile vile yutihifuhum anafanya anawapatia nini mwelekeo eh unafanya unaona si vijana unaelekeza katika mwelekezo mzuri inkana mimman yamliku dhalik kula mfano yule anamiliki hiyo au yughiru ila alakhirin au aelekezee kwa wengine indama yastad'i dhalika ila tanbih kama itahitaji kufanya nini kuupatia watu tanabahi na kuwakumbusha naam ya saba katika asbab za kujalia vijana kuwa na msimamo rabtuhum bil masajid li adai faraid salati jum'atan wa jama'atan wa targhibihim fil hirs ala sunan ar-rawatib la siyama al-witr wa sunnat al-fajr vile vile rabtuhum kufungamanisha vijana na misikiti li adai faraid as-salah wao kutekeleza hizi faraid za sala fajr dhuhur asr magharib isha hizi sala hizi eh, lazima vijana ufanye nini sisi hii ndio sababu inayofanya vijana kuwa na nini kuwa na msimamo kufungamanisha na misikiti jumatan hiyo ni swala ya juma wa jamaa na vile vile jamaa asalmana si wewe unaingia msikitini siku ya juma peke yake la ndio maana unapotea kwa sababu wewe unaswali juma peke yake ndio maana unapotea lazima swala tano zote usali msikitini watarghibihim vile vile kuatia hamasa na pupa fil hirsi ala sunna kushikamana nini na sunna sunna rawatib hizi sunna za sala kwa salatu dhuhri na sunna vile vile salatu maghrib na sunna sala al-isha na sunna na sala al-fajr na sunna na sala al-asr na fani ina sunna nashikamana nazo la siyama al-witr Sheikh vile vile anasema unafaa kushikamana sunna ya witri ya baada al-isha. Sunna witri inaanza na raka moja mpaka raka tatu na ziada. Wa sunnat al-fajr na vile vile hii sunna al-fajr kabla salat al-fajr. Wa targhibihim na vile vile kuwatia pupa fi qiyam al-layl katika kusimama usiku. Swala za usiku. Ma idahi ma jaa fi fadlihi. Na vile vile kuweka wazi na kufafanua ma jaa fi fadli kwa dalili zilizokuja katika fadhila za faenza kusimama usiku min saada fi dunya wal akhirah katika uzuri wa dunia na akhirah fa inna iltizam alshabab bidhalika lahu a'zamu alathar fi husn sulukihi nasema hakika kushikamana vijana kwa jambo hilo lahu a'zamu alathar ina athari kubwa takuta kijana anafanya ni kijana yeye amebadilika ameshikamana na, na sababu hizo ambazo tunazitaja fi husni suluki katika tabia zao wasadadi halihim na vile vile hali zao kufanyeni kuwa nzuri wa salahi nufuzihim na vile vile nafsi zao kuwa nzuri wa kulubi na vile vile moyo kufanya nini kuwa mzuri naam ya nani katika sababu ambazo zinasababisha vijana kuwa na msimamo targhibihim wa hafkihim ala mujalasati al-uqala as-salihin vile vile kuatia pupa na kuhamasisha ala mujalasati al-uqala kukaa na wenye akili as-salihin ambao ni wema cha kwanza awe na akili kisha cha pili awe ni mwema wal ulama as-salafiyin an-nasihin na akae na maulama wa kisalafi si maulama wa kihizbi kae na maulama wa kisalafi annasihin wanafanafani wanatoa nasaha kwa sababu alim wanachuoni wa kihizbi hawezi kupa nasaha atakupoteza kwa sababu yeye ni mtu wa chini kwa chini hawako wazi alladhi yuntaqa fi majalisihim atyab alkalam ambao katika vikao vyao unapata maneno mazuri kwa sababu maulama wa kisalafi katika vikao vyao utakuta maneno mazuri hukuti maneno mabaya alladhi yas'udu ila Allah al-malik al-allam والذين والذين ضرب الله لهم النبي صلى الله عليه وسلم اروع حيث شباهم بصاحب المسك الذي إن جلست إليه إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا نقول في الأسامة نقول أن بمسوى صلى على يوبة ينفع أروع المثل صلى الله مزوري حيث شباهم بصاحب المسك بلا مولي فاني ألي فاني ألي فنانيشا na mtu ambaye anafanya nini anajipaka nini marashi alladhi injalasta ilayhi imma ayahdika ule ambaye utafanya utakaa naye imma yeye atakuchomia nguo zako au nguo zako zitaharibika wa imma antajida minhu rihan tayyib anaweza ufanye ukapata harufu nzuri ndo mshairi akasema anil mar'i la tasal wasal an qarinihi إن القرين بالمقارن يقتدي مش أنا مشينا سمع للمرء قوم قومت لا تسألوا سوليزا وصل عن قرين وليزا رفكيك النانا وكتاكم يوم من هجياك وليزا رفكيك النانا أنا نانا وتجوا من هجياك عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه إن القرين بالمقارن يقتدي أسمع كيك رفيك ورفيك يا أنا كان انتوا مع ماسة جهاد زيلي na kuharibu nchi utakuta yeye yuko na yeye tu fikra moja fikra ni ni moja sasa mwangali anatembea na nani akiwa anatembea na yule juu ya kuwa fikra ni ile hawatofautiana kwa sababu ingekuwa natapotiana hawezi kaa pamoja lazima watafanya nini wanatengana mmoja ataacha mwenzake tasa ya tisa توجيههم إلى استثمار أوقات الحياة لا سيما وقت الشباب والكهولة في علم في كل علم نافع وعمل صالح بل وفي وفي كل ما من شأنه أن يكون نافعا لهم في دينهم ودنياهم مع تذكيرهم دائما بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم بلا vile anasema وإلى كذا بجانب الى استثمار اوقات الحياه kufaidika هو وقت هو معيشه هو huo ambayo yuko ndani la siyama وقت الشباب sana sana huwa wakati wa ujana walkuhula na wakati wa uzee fi kulli ilmin nafi'in katika kila elimu ambayo ina manufaa wa amalin salihin na amali ambayo ni njema bali wa fi kulli ma min sha'nihi an yakuna nafi'a na katika jambo lolote ambalo linaweza kuwa lina manufaa fi dinihim katika dini yao wa dunyao na katika dini dunia yao ma'a tadhkirihim daiman na kuwakumbusha wao vijana sana biqauli nabiyihim wa qul yakum mtume sallallahu la tazula qadamu ibn adam يوم القيامه من عند ربه حتى يسال عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفق وماذا عمل فيما علم اخرجه الترمذي من حديث ابي برزه الاسلمي vile vile Asema wakumbusha kwa Mtume sallam la tazula qadamu bin Adam. Hataondoa mwanadamu mguu wake siku ya kiyama min indi rabbihi mbele ya Mola wake hata yusal an khamsi. Mpaka aulizwe mangapi? Matano. Kwanza an umrihi fi ma'afna. Umri wake ambaye alikuwa nao aliumaliza vipi? Eh aliumalizia kwa mambo yako aliomalizia kwa mambo ya khair ama aliomalizia kwa mambo ya shari an umri kisha wa an shababi fima abla ujana wake aliyomalizia wapi aliyomalizia kutafuta elimu kujua ukweli aliyomalizia kusikiza mahamasa na kuharibu nchi an shababi fima abla kwa sababu wanaofanya vijana hadha kullu jahl ujinga huu wa mali min aina iktasaba mali yake alifani alipata wapi mali yake alipata vipi njia gani halal haram wa fima anfaqa kisha alifanya nini alitoa vipi alitumia vipi aliweka wapi kisha wa madha amila fima alima kisha alifanya nini elimu yake alivyojua yeye alifanya vipi kwa sababu alilmu ilman elimu kwa namna ngapi mbili ilmu nafi na ilmu ghair nafi elimu ambayo ina manufaa na elimu ambayo ina nini manufaa elimu ambayo ina manufaa yanfa sahiba ina manufaa nani huyu mtu lakini elimu ambayo ina manufaa utakuta ana ilmu lakini inampeleka katika maangamivu yeye madhara ni ana ilmu anakufurisha watu anatoa foto za kiajabu ajabu hii ni elimu ambayo ina manufaa na vile vile ya kumi katika sababu inasababisha vijana kuwa na msimamo fathu maktaba manzilia يهيئ لها المكان المناسب في المنزل وتوضع فيها مصاحف القرآن وكتاب تفسير ابن كثير وتفسير السعدي وشرح رياض الصالحين للعلامة الإمام محمد صالح العثيمين وكتاب شرح الممتع vile vile kufungua maktaba ndogo katika nyumba kwa wale ambao wamesoma kiasi wanafungua maktaba ndogo yuhayya laha almakan almunasib fil manzil anafanya nini anaiangalia sehemu nzuri kwa nyumba watudha fiha masahif alquran inaweka nini quran lakini ajabu utakuta nyumba za islamu wenzetu utakuta ndani yake hata na Qur'an vitabu zote kuna za kizungu na kadhalika lakini Qur'an yeye hana vile vile wa kitabu tafsiri ibn kathir vile vile tafsiri ibn kathir ana na nyumba tafsira Saadi vile vile kana na nyumba hii tafsiri vile vile sharh riyadu salihin hii sharh riyadu salihin ya Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen huwa nayo nyumbani vile vile sharh al-mumti' ya Sheikh Saleh Al-Uthaymeen vile vile hii kisha vile vile al-mulakhas al-fiqhi vile vile هي شيخ صالح الفوزان vile vile al-alam sunna al-manshura li hafidh al-hakam hii vile vile mwanafunzi napaswa awe nayo na vinginevyo katika vitabu ambavyo vina nini vina manufaa na vile vile shekha hapa akasema wayastamiru tadarruj ila a'la fi kutub al-ilm al shariyya as-salafiyya vile vile nafanyeni anakuwa yenye kuendelea kwa hivyo na kuelekea juu kwa juu katika elimu za kisheria katika vitabu vya kisalafi vile vile ya moja katika sababu ambazo zinasababisha vijana kuwa na msimamo tahdhiruhum mujalasati al-ashrar wasufaha fusaq wa suhbatihim kukaa na watu wa shari al-ashrar watu wa shari watu walio na fikra mbovu watu kupoteza watu unakaa naye anakupoteza wewe anakuelekeza katika majihadi ambazo hazina mwelekeo unajikuta umetumbukia mle ndani urudi nyuma ngumu jalasa tala sharu umekana tu sharu ukana tu sawa ma jalasa ulama rabbaniyin wao kukana wanachuona ambao wana tarbia nzuri eh jiulize utakuta shaka anatoa foto watu waende wapi Somalia yeye haendi isa haendi Ambe muulize mbona haendi eh ambe unajua shuf alim shar huyu ni mwanachuoni mbovu huyo eh bwana wao uende sema eh, eh naona laisa bisa ya hayuko sawa ndio hivi mjalasa talashara unakaa na watu wa shari anakupoteza ndio vinyao walifanya nini walipotea namna hiyo yeye anakupeleka yeye anaenda kuhesabu pesa wangapi ha mjalasa talashara wasufaha na wandawazimu hii kwa hivyo mashekhe walishazungumza si kwa kuzungumza walizungumza sema ilikuwa ifundishwi tu. Ilizungumzwa kitambo. Sema ilikuwa ifundishwi. Sufaha ndo hao sasa. Sasa vijana kuja kuzunduka ashaingia katika shimo. Eh. Walfusaq na waovu. Mtu anaenda anarudi anakuwa muovu zaidi anakunywa pombe anakula miraa anavaa isbara ananyoa ndevu haya sara sariha hapo amekuwa mwema huyo amekuwa mwema hajakuwa mwema bali amekuwa sasa kujificha kuingia ndani ya kunywa pombe ajisiri hadha huwa ameingia katika uovu zaidi amejinganya katika ibada wa sahbatihim na kufatana na wao فإن مجالستهم وصحبتهم تعرق وتغرق شغب نسيما فإن مجالستهم كان واو وصحبتهم نقفتان واو تحرق إن توم وتغرق نونا أنغمية unachomeka cha kwanza kisha unaangamia cha pili idh inna bidaatahum lahwa alqawli bidhaa zao walizonazo ni maneno mabaya wa qabihi alfi'li na vile vile matendo yao mabaya wa su'il khulqi na vile vile akhlaq zao tabia zao ni mbaya khuluqi wa thamaratuha khasaratu dunya wal barzakh wal akhirah matunda yake nini khasaratu dunya ni khasara nini dunia anashikwa anafunga miaka ngapi kumi na si hasara hiyo kumi na si kidogo hasara tu wal barza wal bila bila akhirah waqad akhzahum an-nabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alifanya alitaja ubaya zao ubaya wao bidharbi matalin lahum tanfiru minhu ittiba'i salima sallallahu alitoa mfano mfano wao tanfiru minhu ittiba'i salima tabia ambazo zimesalimika zinafanya zinakimbia وتبغضهم بمجرد سماعه العقول المستقيمه aya watubghidhum na wanachukia bimujarrad simai wala mtu atausikia ule ambaye ana aki, anafanya nini ana akili ambazo akili ziko sawa zimesimama vizuri idishabbahum binafiqil kiri Sala alifanya nini aliofanisha wala maana afanya nini unaambia anatengeneza chuma والمعلوم أن نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد minhu rihan kariha. ذاكله vile vile walmaalum inajulikana anna nafiqa alkir ya kauli ambayo anafanya nini anayatengeneza chuma إما أن يحرق ثيابك إما فان أتوم من غوزك وإما أن تجد منه ريحا كريهة إما فان upate حروف ambayo inafanya حروف ambayo بعد الثاني عشر يقومنا به تحذير الشباب من الأماكن التي لا يرتادها ويأنس إليها إلا الفساق من الناس والضائعون في حياتهم vile vile kuwapatia tahadhari vijana min al-amakin allati katika sehemu ambazo la yartadaha wa ya'nas ilaiha illa al-fusaq sehemu ambazo hakukai isipokuwa watu waovu min an-nas wa wadhai'una fi hayatihim na waliopotea katika nini katika maisha yao wadhālika ka amākin shurubi shisha wad-dukhān wa aklu qāt katika sehemu ambazo amakin shurubi shisha sehemu ambazo zinavutwa nini sigara bangi eh wadukhan hii dukhan ni sigara shisha inajulikana kuna vikao vya vijana kwa utapata hizo mashisha siziko sasa mashaka wanajua si hapo wajua. wa aklu qat na kula nini gat veve najulikana kwa lugha ya vijana veve ndio wanakusudia kwa shekhu aklu qat wama tadurru ilayhi hadhihi almashrubat alqadarat alkhabithat min mukhaddirat mahiqat na vyote ambavyo vinavutia hivi hadhi mashurubat hivi vinavyo vinavyo vinavyonyewa hivi alqadarat ambavyo ni vichafu alkhabithat ambavyo ni vibovu min mukhaddirat katika dawa za nini za kulevya sigara miraa hizi zote katika aina yote ambayo ni ulevi ha mahiqat وكاماكن العاب الصاده na kasehemu za kucheza cheza hii michezo ludo ludo keram draft michezo yote hiyo wakaamaki na alaadu sara an fi'li al-khair ambaye fanya mbaya na mweka mbaya na kufanya nini kufanya jambo la khair katishaka kwa mfano kalaabat wal-kira wa bulut wal walkiram wal-farfira wa ونحوها hasa michezo yote keram hizi ka, hizi kata hizi na kadhalika wanahwiha mimma shaa wa dhaa na lolote ambalo limefanana hivyo mimma shaa mbele ambayo imeenea wa asaba alshabab fi almuqatil fatahawdarat hayata sasa vile vile kafanya ikawapata hawa vijana ukafanya ikawa fanya nini akaenda chini wakaangamia na kupotea sasa kijana anaingia katika masala ya miraa, hidayah inakuja hana nini? Hana neno, kusha. Hii ni katika mitihani ambao ilimsibu mzee mmoja alikuwa anakula miraa hidayah kukuja meno yote shaoza ikabidi atoe ikiwa meno akiwa anakula anaweka meno na akiwa anatoa akitaka kula na faina anaweka hali lakini ni meno ya kutoa na ku na kurudisha wafasadat akhlaqahum khalaq zao tabia zao zikaharibika kwa sababu katika vikao hivyo akhlaq inaharibika kwa sababu mtu sitafuta kule kila aina ya khuluq tafani utaipata hapo wataghayyarat fitaruhum itikadi zao nyanja zao zikafanya nini zikageuka wamaridat qulubuhum na mioyo kafanya nini ikapata maradhi فألفت ماذا؟ فألفت النفوس الرذائل نفسك فعلين يكفات مبايا وصدت غالبا عن المصالح والفضائل كفعلين يكفات كزويزي عن المصالح ومام مزوري والفضائل نمام بامبوني فضلا قمت vile vile ya kumi من أسباب استقامة الشباب istiqamati shabab katika sababu ambazo kuwa na msimamo tahdhiri shabab fi alalam alislami min alidman ala sahri al-layl وما يصحب ذلك من مشاهده من مشاهده التمثيليات الهابطه وسماع الاغاني الخليعه ومشاهده افلام الجنس ونحوها من كل ضار مضر يغتال العقول ويمسخ القلوب ويعمي البصائر vile vile kuwapatia tahadhari vijana katika ulimwengu wa Kiislamu min al-idman kuacha kukesha usiku Wacha kufanya nini? Kukesha usiku. Wama yashabu dhalik. Kukesha usiku huko ambazo unafanya ambayo inafanya nini? Inafuatanishwa na nini? Ni mshaacha mthilia. Kuangalia hizi mamovie hizi na sinema. Nakuta kijana anafanya nini? Anakesha, anaangalia sinema. al alfajiri inafanya nini? Inampita kwa sababu ya kuangalia nini? Sinema. Wasimaa al-aghani al-khali'a vile vile kusikiza miziki eh duluka na kadhalika wa mushahada aflam aljins na vile vile kuangalia hizi filamu hizi za uchi uchi hizi wanahuiha na zinginevyo ambayo inafanana hivyo min kulli darin mudhirrin yaqtal uqul na yote ambao inadhuru ambao inachukua akili wayamsahu alqulub na vile vile inafuta nini nyoyo wa yu'mil basair ninampa huyu macho yake anakuwa mkipofu haoni mbele macho anao lakini haoni wa min thumma alfaraid akiwa amefanya haya yote mwisho anafanya nini anaacha nini hizi hizi fardha kwa sababu akiwa yeye anaangalia filamu zake na sinema zake anaona acha angalie sinema mwanzo ishe naenda akafanya nini akaswali hasa faradhi inafanya nini inapotea kwa sababu ya filamu hizo au mipira pia wataghayyara al-ahwal wal-umur vile vile hali zinafanya zinabadilika na mambo zinabadilika wa wayakhsar almujtama ma yuqalu anhum rijal alghad wa imad almustaqbal ala wa hum alshabab anasema vile vile mazingara yanafanya nini yanakuonya kwenda hasara ma yuqalu anhum ambao anafanya ambao huitwa rijal alghad vijana wa kesho ama wanaume wa kesho wa imad almustaqbal na vigimizo vya jambileni inafanya hiyo inakufa kwa sababu vijana wameingia huko ala wa hum shabab shekha anasema ni kina nani hawa ni vijana vile vile ya 14 katika sababu zinasababisha vijana kuwa na msimamo tahdhiru shabab min suhbati man atlaqu anfusahum aljamaat كحزب الإخوان المسلمون وغيرهم من أهل التنظيم السري والمنهج الوافد الذي يخالف منهج السلف في كثير من أصول الدين وفروعه اللي لفل الشيخ أنا سيما كتحذريش بجانا من صحبة وفتانا من أطلقوا على أنفسهم ولا أنضعوا واو ولجيت واو جماعات ولجيت واني مغروف ها واني ما ni magrupu jamaa kama vile akatoa mfano hizbi al-ikhwan muslimin hii ni hizbi inafanya jita nini ikhwan al-muslimun wao ni manduko wa Kiislamu wanafanya nini wanasema nini wa natafiq wao نتفق alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan بعضا فيما اختلفنا فيه wao wanasema wa ikhwan muslimun wa wanasema nattafiq fima ittafaqna alayhi asema sisi tuafikiane kwa mambo ambayo tuliafikiana sisi tuafikiane na tupatie udhuru kwa mambo ambayo tunafanya nini tumetofautiana anamaanisha nini ya kuwa wewe ukiwa ni Shia wewe ukiwa ni Khurafi wewe ukiwa ni Rafidhi njoo tukae pamoja hakuna shida hiyo ndo kaida ya ikhwan na ikhwan ikhwanul muslimun asema sisi ni ndugu wa Kiislamu sisi tutafautiana tofautiana tukitofautiana tunapatiana udhuru na hivyo sivyo sawa anasema ghairi mna vinginevyo min ahli tanzimi sirri Anasema na, na, na vinginevyo katika wale ambao wana mipango ya, ya kichini chini ya kisirisiri. Ndio hapo nakumbuka kauli ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anaposema idha ra'aita aqwaman yatanajawna duna al-amma fa'lam annahum ala tasisi balala. anasema ukiona watu wanazungumza pembeni pembeni kando kando wanajificha huko haweki wazi waje mbele ya watu faala manao mala taasisi balala juu ya kuwa misingi yao misingi mipotofu wana mipango yao ya kichini chini kwa nakwambia wasijue wana mipango ya kufanya nini ya kichini chini eh ndio hapo shaka sema almanhajul wafid manhaji ambayo imekuja kwa sababu manhaji ni nyingi manhaji ni nyingi sasa umeona mahizbi wote wamekusanyika katika dawa zao unakuta hivi sasa sufi anafanya nini mtu anatufu makuburi anafanya dawa na yeye eh wote sio pamoja sasa huyu njoo tukusanyike tufanye nini utakufanyika vipi dawa na mtu anatufu makaburi wewe utafanya dawa aje na yeye tukusanyika vipi na yeye unamwita mtu aje afanye dawa na wewe na unajua huyu tufu atufu makaburi unajua kwa anatufu makaburi ndio maana hana maana ndio sasa wale manhaji alwafid manhaj ambaye imekuja alladhi yukhalif manhaj as-salaf ila mbona ina khalifu manhaj ya wema waliotangulia fi kathirin min usul ad-din katika mambo mengi katika misingi ya dini wa furu'ihi na vipengele vyake wa ahdafu da'wati ila Allah wa sa'iriha na malengo ya dawa na wasairiha na mambo ambayo inaambatana na dawa فإن صحبة هؤلاء شيخ أنا سيما كشكمانا هاوا تفسد على الشباب عقائدهم إلى فانين هي تفسد على الشباب ماذا؟ عقائدهم إن أرد يا شباب بدانا عقيدة زاو وحبهم للعلم الشرعي وذويه نبيل بيه إن أرد إن أرد بك يا واو أما أنا أرد بك يا واو اليوم في الهمة الشريعة kwa sababu huyo ambaye ameshika hizi tanzima siri yeye hana elimu ya kisawa sawa aya anafanya nini anatafsiri na kichwa chake aya anafanya nini anatafsiri na kichwa chake bila ambao wanavyoona kichwa anafanya nini anakwenda anakwambia yeye anafanya ametafsiri na kichwa chake sema ule huo maliza ametafsiri na kichwa chake hakuna alim rabbani amekaa naye akamwambia hivi na hivi ni yeye mwenyewe alimu nafsuhu mwanachuoni ni yeye mwenyewe amejitolea elimu na yeye ndio hukumu ni ametoa mwenyewe Sheikh vile vile anasema tusid alaihim akhlaqahum akhlaq zao zinafanya nini zinabadilika إذا من ينتقد منهجهم المستورد من خارج هذه البلاد مهبط الوحي ومنطلق رسالة الحق vile vile wanasema wao wanafanya wao wanaridhikiwa akhlaq zao mimi mimma yantaqidu wala ulama anazungumzia manhaji zao njia zao hawapendi kuna mtu anazungumzia manhaji zao anasema huyu ni mbaya huyu si mzuri kwa sababu kashafta asrarahum wametoa siri zao umejua siri zao wako vipi wanapanga nini kwa sababu kashafta wewe umejua hizo kupenda wewe tukwambia huyu sio mwenzetu hata yukafiruna kama kama mtu anakufurisha mbona sio muislamu tena hadha ndio shekha anasema min kharij hadhihi albilad mahbat alwahy mtariq risalat alhaq shekha anazungumzia bila Saudia kwa sababu wengi wapendi bila Saudia limada lianna Saudia takalam bilhaq Saudia inazungumza haki inazungumza hii manhaj je iko sawa ama iko sawa kwa sababu ulama wako kule وتفسد عليهم صدورهم ضد ولاة أمرنا الذين لهم فضل الجزيل في إصلاح الدين na vile vile wao wanaridhikiwa watufsid alaihim sudurahum dhidda wilayat amrina kwa sababu wao wanazungumzia viongozi na kwa wanateteka na nani viongozi kwa sababu katika maana ya wewe unaotangulia ni kutetea viongozi na kuombea wao kuongoka kwao wala si kuzungumzia juu ya mimbar si maana ya salaf si maana ya wao unaotangulia lahum fadl jazil wao wana fadhila kubwa fi islahi din katika kufanya kusuluhisha dini na kuitengeza wa dunia na dunia fi kulli qatrin min aqtari al-ard katika nini katika kila nyanja au katika kila sehemu katika jua mgongo ardhi huu wabil akhas ha fi hadhihi al-bilad na katika mji huu wa Saudia Sheikh anakusudia الامر الذي يستدعي من كل مسلم ومسلمه شكرهم بعد شكر الله والدعاء لهم سرا وعلانية وتأليف القلوب على طاعتهم في كل خير ومعروف نجام أمبالو يستدعي من كل مسلم أمبالو ينقص كل مسلم وكيوم مسلم وكيك شكر أشكر بعد شكر الله بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى والدعاء لهم نقوم بها هاو في سرا قصيري وعلانية na wazi wa taalifi alqulubi na kufanini na kuunganisha mioyo ala taatihim kuwasi wao fi kulli khairin wa ma'ruf katika kila jambo la khairi na jambo la wema ghaira anna man yusammuna bil harakiyyin ala mbona fanya ambao wanajiita wanaharakati tasikia harakati shabab al mujahidin tasikia harakati fulani harakati hamas haraka hizi na haraka hizi zinaitwa harakati yani si manhaji ni harakati unaona haitwi manhaj ni hara harakati yani maana wana haraka zao hawana manhaj ya kufuata na wakaitwa nini wakaitwa harakati wanajiita hiyo harakati na hapo shaka anasema mimi yusamuna kwa bil harakati wana haraka wana harakati masala ukiona harakati masala ukiona da'wa si haraka hasa mtu anapokuambia harakati vipi jua harakati zake zile unazofanya si da'wa eh harakati maana maana harakati kongamano harakati ndio hizo sasa hawezi kufundisha vitabu hawezi hakaitina kufundisha sura talaka qawaidul arba la tajida au utapata wala ambao la yatamuna ila salati wala ambao wanafanya shikana na jasara la raona sema min hadhihi al-islahat haoni jambo katika nini katika hii usuluhisha na kutengeza wal khairat na khair wa ni'am na neema وكأنهم لا يستمتعون بشيء منها في هذه البلاد العزيزة بلاد الحرمين الشريفين بلبيل هو فهلين هم هاو نرا هم هاو فايديكي كتك مجهو هم بوش يقنا زمزم ديگان مجي وسعودية بلاد الحرمين الذين يأزر الإيمان بينهما في آخر الزمن هم بو إيمان يقوافي كتك مشو زمن نقال نوافي لمكة نمجيه ni katika hii ni katika manaji ambazo zimepotea vile vile shaka hapo anasema wa aqul wa ana aktub bijuhdi almuqil fi asbab istiqamati alshabab التي طلب مني الحديث عنها ان لاصحاب منهج الاخوان الحركه اوصافا يترفع عنها كل طالب علم عرف قدر العلم والعمل به انا سامع انا مين اسمع وانا اكتب nasema vile vile yeye anaandika bijuhdi almuqil kwa juhudi ambayo ni za uchache fi asbab istiqamati shabab katika sababu ambazo zinasababisha vijana kuwa na msimamo allati tuliba minni alhadith anhu ambaye aliomba faini azungumzie na hapo shaka akasema inna li ashabi almanhaj alikhwan alharaka haka wala mbona faini wao wana hii manhaj ya kiikhwan ambaye ni ya haraka ambaye mwanzilishi ni Hasanul Banna asufi al-Khurafi ndio mwenye kuanzisha nini ikhwan almuslimun ambao katika Kenya hii imefanya nini imeenea katika misikiti mingi manhaji ni nini manhaji ya ikhwan na manhaji ya ikhwan ni manhaji ya siasa kuta misikiti inazungumzia siasa na kadhalika hujue ni manhaji ya ikhwan ambao amechukua kwa huyo Hassan al-Banna eh wao ni siasa tu msikitini hakuna taalimu hawafundishi bali ni siasa msikitini بهذا الشيء قسيما إن لأصحاب منهج الإخوان الحركي أوصافا وأنا صفة يترفع عنها كل طالب علم عرف قدر العلم وعمل به أنا جفاين أنا جوندوا كلا أمبانا تفتيلين عرف قدر العلم أن يجوى قدر يليم والعمل به نقوي فنيا كازي وتمتع بنصيب من خشية الله ورعاية حقوقه وحقوق خلقه نبلغي لأن أقول كفايدك بنصيب من خشية الله قد فاينكم مقوبة Allah subhanahu wa ta'ala wa ri'ayati huquqi na kuangalia haki zake na kuzingatia huquqi khalqihi na vile vile kuzingatia haki za viumbe wake viumbe wake kuangalia kwa wakati inshallah tutataja mbili tatu tufunge muhadhara nadhani sheikh الوقت قريب صح ها خلاص يا kwanza الجد في فكره تجميع للشباب وغيرهم على الفكر الاخوان المستورد من خارج هذه البلاد والذي أسس حسن البنا عام 1347 بقطع النظر عن كون المنتمي إلى المنهج صاحب السنة أو صاحب البدع بالذين سمع الجد في فكرة تجميع الشباب أسمى katika alama zao aljid kutia juhudi na bidii fi fikra tajmii shabab wao wanafanya bidii kukusanya nani vijana وغيرهم نوينجينيو على الفكر الإخواني كانت كهي فكرة يكي إخوان المستورد من خارج هذه البلاد عمونا المجكولو كتك نجيا نجيا سعودية والذي أسس عمباء لأنزيش الناني نهوي حسن البنا عمباء لأنزيش كتك مواقع ألف موجة مئتات أربعين نسابة بلا بلا يفيل السعي الحثيث في السر والعلن إلى الإطاحة بالحكومة في العالم الاسلامي بدون استثناء لاي دوله من دول العالم الاسلامي اسمع kufanya bidii في السر والعلن katika siri na wazi ila al-itahati bilhukuma kuondoa hizi nini serikali fil alam alislami katika ulimwengu wa Kiislamu biduni istithna pasa na kufaina kuweka mbali ni ayi dola nchi yoyote min dual alam alislami katika nchi zote za kine za Kiislamu na nchi ambayo kwanza ambao wao wanaikufurisha ambao ikubali bidaraja tulula al-mamlaka al saudia nchi ya kwanza ni ya saudia ambao wao hawaiti nchi ya Kiislamu wanasema ni nchi ya nini ya kikafiri tatu igar suduri shabab fi ومن في مستواهم على ولاة الأمر في هذه البلاد حماها الله من كل سوء ومكرون ورد كيد الحاسدين في نحورهم حتى لا يصلوا إلى مرادهم الذي من أجله يتحركون وله ينسجون وإليه يدعون vile vile anasema hapa ighar sudur shabab kuweka katika mioyo ama vifua vya vijana wamemfi mustawahu na wala ambao katika nini katika level hiyo ala ulati al-amr kufanya kuwa dhidi ya nini ya viongozi fi hadhihi albilad katika nchi hiyo ya Saudia hamaha Allah Allah ifanye nini ailele min kulli su'in wa makruh katika kila uovu na ubaya wa radikaidil hasidin na kurudisha vitimbi vya wahasidi fi nuhuri katika shingo zao hata la yasilu ila mradihi wasifanyeni wasifikie katika mambo mambo wanafanya ambao wanataka min ajlihi yataharakuna nafani wao wanafanya bidii wala hu yasjun wa ilayhi yad'una nafani wao wanakuwa wenye kulingania kwa hiyo inshallah tutakomea hapa katika mahadhara zinazofuatia tutakwenda kuendelea kuzitaja جزاكم الله خير وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ها نعم. خلاص مؤذن هنا maswali هنا maswali kuna maswali زين